Castor Castor esti sdoion tetrapun en limne nemomenon. Tutu legetai ta aidoia eistinas therapeias chresima einai. Caide eipotetis auton theasamenos diocei ec temnein bulomenos, eidos hu charin diocetai, mehri mentinos feugeita ton podon tacuteti sun chromenos, prosto holocleron heauton auton e peidan de genetai, apocopton ta he autu aidoia, riptei kai houtos tes soterias tunhanei huto kai ton anthropon phronimoi eisin hosoi dia hremata epibule uomenoi e kein hupero rosin hupertu tai soteriae mekin